Colossense hoofdstuk 4 Eienaars, behandel jullie slaven recht en billik, en die weten dat jullie ook onder iemand staan, onder die Heere in die Himmel. Volhard in die gebed, wees daarbij waakzaam en dankbaar, en bid tegelijkertijd ook voor ons. Bid dat God voor ons het deur voor die woord opmaakt, zodat ons die geheimenis van Christus kan verkondigen, waarvoor ik hier gevangen zit. Bid dat ek dit duidelik sal verkondig soos dit my opgelees. Tree met wysheid op teenoor die mense wat nog buite die gemeente is. Maak die beste gebruik van elke geleentheid. Wat jy sê, moet altyd vriendelik wees en van goeie smaak getuig. En jy moet weet hoe jy elkeen behoort te antwoord. Tychicus, die medegelowige wat ek baie liefhet, sal julle alles vertel van hoe dit met my gaan. Hy is 'n getroue dienaar en werk saam met my in diens van die Here. Ek stuur hom na julle toe juis sodat julle kan hoor hoe dit hier by ons gaan en sodat hy die kommer in julle gemoed kan wegneem. Onesimus, die getroue medegelowige wat ek baie liefhet en wat een van julle is, gaan saam met hom. Hulle sal julle alles vertel van hoe dit hier gaan. Aristarchus, wat hier saam met my gevange sit, stuur vir julle groete. Ook Markus, die neef van Barnabas, Oor hom het julle reeds opdragte gekry. As hy daar by julle kom, moet julle hom gasvry ontvang. Verder stuur Jesus, wat ook Justus genoem word, groete. Hulle drie is die enigste Jode wat saam met my werk vir die koninkryk van God. Hulle is vir my 'n groot troos. Epafras, wat een van julle is, stuur vir julle groete. Hy staan in diens van Christus Jesus en bid altyd ernstig vir julle dat julle staande mag bly, geestelik volwasse en in alles volkome gehoorsaam aan die wil van God. Ek kan van hom getuig dat hy baie vir julle doen, as ook vir die gelowiges in Laodicea en in Hierapolis. Lukas, die dokter wat ek baie liefhet, en Demas stuur vir julle groete. Dra my groete oor aan die gelowiges in Laodicea en aan Nimfa en die gemeente wat gereeld in haar huis bymekaar kom. Wanneer hierdie brief klaar by julle voorgeles is, moet julle reëlings tref dat dit ook in die gemeente van die Laodiseense voorgeles kan word. En die een wat van Laodisea af sal kom, moet ook by julle voorgeles word. En sê vir Argippus: Gee jou aandag aan die taak wat jy in diens van die Here aanvaar het, sodat jy dit kan voltooi. Nou skryf ek met my eie hand. Groete, Paulus. Dink aan my waar ek hier gevange sit. Die genade sal by julle wees.